บุ๊กทูสามสิบห้าอตุสเบชอตุสเบชที่สนามบินฮาวาลิมานันดาฮาวาลิมานันดาดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะ Atina'ya bir uçuş rezerve etmek istiyorum. Atina'ya bir uçuş rezerve etmek istiyorum. นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะ Bu aktarmasız bir uçuş mu? Bu aktarmasız bir uçuş mu? ขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะ Lütfen cam kenarı sigara içilmeyen bir yer. Lütfen cam kenarı, sigara içilmeyen bir yer. ดิฉันขอยืนยันการจองค่ะ Rezervasyonumu onaylamak istiyorum. Rezervasyonumu onaylamak istiyorum. ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ Rezervasyonumu iptal etmek istiyorum. Rezervasyonumu iptal etmek istiyorum. ดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะ Rezervasyonumu değiştirmek istiyorum. Rezervasyonumu değiştirmek istiyorum. เที่ยวบินไปโรม เที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะ Roma'ya bir sonraki uçak ne zaman kalkıyor? Roma'ya bir sonraki uçak ne zaman kalkıyor? ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะ Hala boş iki yer var mı? Hala boş iki yer var mı? ไม่ เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะ Hayır, sadece bir yerimiz kaldı. Hayır, sadece bir yerimiz kaldı. เราจะไปถึงเมื่อไหร่คะ Ne zaman ineceğiz? Ne zaman ineceğiz? เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะ Ne zaman orada olacağız? Ne zaman orada olacağız? รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ Şehir merkezine ne zaman otobüs kalkıyor? Şehir merkezine ne zaman otobüs kalkıyor? นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ Bu sizin valiziniz mi? Bu sizin valiziniz mi? นี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะ Bu sizin çantanız mı? Bu sizin çantanız mı? นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ Bu sizin bagajınız mı? Bu sizin bagajınız mı? ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะ Yanıma ne kadar bagaj alabilirim? Yanıma ne kadar bagaj alabilirim?